lumbo doloro, yogo kai fisioterapia Doloro en la malsupra parto de la dorso estas unu el la plei universalai plendoi de la homoi precipe post certa agio. Plurai muscolai cae articai lesoi en la vertebraro povas causi gin, sed ofte oni trovas nenion gravan kialon por tiu gena simptomo. Supposeble, gi devenas de mal giustai corpo sintenoi, ciu stare, ciu side, ciu cusce. Ancau corpa tropezezzo ca psica strecigio povas influi. Ce iui homoi tiu san problemu povas seriose limigi la ciutagain agoin kai movoin crome gi devigas usadon de multai medicamentoi contra o dolorae, cae onis cias che tiui drogoi sia vice povas causi aliaen san problemoin post iom da tempo. Al multai tiu i pacientoi, oni recomendas fisioterapian flegadon por spari drogoin, cae effective, citio successas mildigi ilian suferon, quancam gi ne complete malaperas. De iom da tempo, scienzae esploroi montras che iogai corp exerzoi consistigas unu plian rimedon contrao cronica lumbo doloro. Cition faculoi iam consideras sen duba. Restis la iena demando, Ciu estas pli efica flegado, ciu fisioterapio au iogo. En octobro 2016, faculo el Boston Medical Center en Usono publicigis interesan esploron en citiu campo. Oni sequis la san staton de pli ol pacientoi ciui suferis de cronica lumbodoloro sen gravae defectoi en la vertebraro cae en apudae organoi. Ili dividigis ie tri gruppoi. La unua ricevis instruccioin pri simplae yogae exerzoi. La dua ricevis fisioterapian flegadon cae la tria nur educadon. Zorge analizitae datumoi montris che alla pazientoi della du unuai gruppoi clare plimildigis la doloro compare con la tria gruppo. Protio, ili successis malpliigi la usadon de contraudolorai medicamentoi. Cai che la efficetsoi de yogo cae fisioterapio estis tutte egalai relate la mildigon de doloro la esploristoi commentis che la iogo pacientoi tamen ricevis tre malplicostan costan flegadon se oni consideras che ili povas per si mem daurigi la exercigiadon heime post la acuta faso. Crome, diversai studoi montris antaue che iogai exerzoi, quiui ciam inclusivas spir exerzoin malstrecigion de muscoloi cae meditadon efficas sanige ancao alla cerbo, alla pulmoi, alla coro, cae alla psica stato. Valorus do la penon popularigi tian bonfaran rimedon contrao tut homara sufero.